برنامه واری دست است که روژا ایوان به روژا و خوش به امخیر خیر هاتن رادیو کردیه از پیشکشوانه و به طول Ajwara dibêjim ku êvar baş êvar baş ez pêşkeşvana we Nesrin Karayılan. O e, derhenere me teknigi Burak e, Özdemir jerici gelekî spas dikim û em dest bernameya xwe di TRT Kurdî Radyoda e, dest pê dikin. Guhdarên ezîz û delal emî îro li ser dijîtalê mijara me